Copiii evreilor, cu ramuri de măslin în mână, l-au întâmpinat pe Domnul, strigându-i și zicându-i, Osana in excelsis, Dumnezeu este pentru noi un loc de refugiu și putere, ajutor de găsit în orice strâmtorare.